บุ๊กทู สามสิบหก тридцать шесть, тридцать шесть, การขนส่งมวลชน общественный транспорт, общественный транспорт, ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนคะ где автобусная остановка, где автобусная остановка, รถเมล์คันไหนไปกลางเมืองคะ какой автобус идет в центр, какой автобус идет в центр, ดิฉันต้องไปสายไหนคะ какая линия мне нужна, какая линия мне нужна, ดิฉันต้องต่อรถไหมคะ мне надо пересаживаться, мне надо пересаживаться, ดิฉันต้องต่อรถที่ไหนคะ где мне надо пересаживаться, где мне надо пересаживаться, ตั๋วรถราคาเท่าไหร่คะ сколько стоит один билет, сколько стоит один билет, กี่ป้ายก่อนจะถึงกลางเมืองคะ сколько остановок до центра, сколько остановок до центра, คุณต้องลงรถที่นี่ค่ะ вам нужно выходить здесь, вам нужно выходить здесь, คุณต้องลงข้างหลังค่ะ вы должны выходить сзади. вы должны выходить сзади, อีกห้านาที รถไฟขบวนต่อไปจะมาค่ะ Следующий поезд метро придет через пять минут. следующий поезд метро придет через пять минут, อีกสิบนาที รถรางขบวนต่อไปจะมาค่ะ Следующий трамвай придет через десять минут. следующий трамвай придет через десять минут, อีกสิบห้านาที รถเมล์คันต่อไปจะมาค่ะ Следующий автобус придет через пятнадцать минут. следующий автобус придет через пятнадцать минут. รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะ Когда уходит последний поезд метро? Когда уходит последний поезд метро? รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะ Когда уходит последний трамвай? Когда уходит последний трамвай? รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะ Когда уходит последний автобус? Когда уходит последний автобус? คุณมีตั๋วรถไหมคะ У вас есть билет? У вас есть билет? ตั๋วรถหรือ ไม่มี ดิฉันไม่มีตั๋วรถค่ะ Билет? Нет. У меня его нет. Билет? Нет, у меня его нет. งั้นคุณต้องเสียค่าปรับค่ะ Тогда вам придется платить штраф. Тогда вам придется платить штраф.